6 տարեկան Միլենան 1 ժամից ավել է սպասում է մայրիկին, հայրիկին ու 11 ամսական եղբորը։ Մայրը Արմինեն ընդամենը 1 օրով էր պլանավորել Երևան գնալ բուժման ընթացքում հետազոտությունն անցնելու։ Չեր էլ պատկերացնի, որ ավելի քան 50 օր 6 տարեկան դստերը ստիպված է լինելու թողնել թոշակառու ծնողների խնամքին։ Գնացել ենք Երևան Հիվանդանոց, հետո ամսի 11-ին, 12-ին ուզեցել ենք հետ գանք, արդեն ճամփան փակել։ 10 օր մնացինք Երևանում, հետո եկանք Գորիս։ Գրանցվեցին Կարմիր խաչում, ամեն օր անհամբեր սպասում էինք, որ մենք էլ հետ գանք։ Դա դե Փարք Աստծո 3 զանգեցին, այսօր մենք էլ եկանք, ամեն վայրկյան սպասում էինք։ Տոնական փուչիկների ձեռքին փոքրիկ Միլենան վազում է դեպի մոտեցող ավտոմեքենան, րոպե առաջ գրկելու Մայրիկին ու եղբորը։ Նա այսօր տոնական է հակնվել, նույնիսկ փայլիկներով շրթներկ է քսել։ Մայրիկն իրեն շատ գեղեցիկ պիտի տեսնի։ Հարցերինի պատասխան մի բան է անընդհատ կրկնում։ Շատ կարոտը։ Շրջափակված Արցախում բաժանված ընտանիքներն այս պահին շատ են։ Դրանց մի մասը Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ծրագրի շնորհիվ այս օրերին վերամիավորվել է։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Արցախյան գրասենյակի հաղորդակցության բաժնի պատասխանատու Էթերի Մուսայելյանը փաստում է, բաժանված ընտանիքների ցուցակը բավականին երկար է։ Հունվարի 30-ին հերթական անգամ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի օժանդակությամբ, աջակցությամբ եւ մեր ավտոմեքենաներով մի խումբ մարդիկ, այսինքն 19 հոգի մարտ տեղափոխվել են Լաչինի ճանապարհով դեպի Հայաստանի Հանրապետություն եւ 17 մարտ նույն ճանապարհով վերադարձել են իրենց տները, իրենց հարազատների հետ վերամիավորվելու համար։ Առաջին նման միջոցառումը տեղի է ունեցել հունվարի 20-ին։ Հունվարի 30-ի դրությամբ 36 մարտ տեղափոխվել է Հայաստանի Հանրապետություն, 59-ը վերադարձել Արցախ։ Էթերի Մուսայելյանի խոսքով Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն պատրաստակամ է շարունակելու գործունեությունն այս ուղությամբ, որ เป զի բոլոր տարանջատված ընտանիքները հնարավորություն ունենան վերամիավորվելու։ Ռամելա Ղազարյանն էլ 2 տարեկան որդուն եւ ամուսնուն թողել է Արցախում եւ մեկնել Երևան իր մայրիկի վիրահատության նպատակով 53 օր հետո է կարողացել վերադառնալ։ Շատ դժվար դժվար։ Սկզբից էլի դիմանում էի, որտեվ գիտեի մամայի համար եմ գնացել, բայց գնալով դժվարանում էր։ Համի համար, համ երեխու համար։ Էդիտան Մորակրոջն էր դիմավորում հուզված է։ Չնայած այս պահին Արցախում ավելի դժվար է սոցիալական բազմաթիվ խնդիրների պատճառով, այնուամենայնիվ հարազատներին չեն կարողացել համոզել, որ մնան Երևանում մինչև ճանապարհի ապաշրջափակումը։ Սպասում եմ Մորակրոջես իր 11 ամսական երեխայի հետ, իմ սիրելի փոքրիկ եղբորը, ում 2 ամիսա գրեթե չենք տեսնում։ Իհարկե շատ ուրախ ենք եւ շնորհակալ ենք Կարմիր Խաչին, որ կարողացան մի կերպ նրանց բերել Ստեփանակերտ։ Հույզերը շատ են, երջանիկ ենք իհարկե, որ գալիս են։ Սկզբում մի պահ մտածեցինք, որ լավ այն է, որ ընտեղ են, բայց այդ սպասումը ու կարոտը շատ ախեղտում։ Տարանջատված ընտանիքների անդամները բազմաթիվ խնդիրների են բախվել ֆինանսական, բնակարանային։ Այդ ամենին ասում են կարելի էր դիմակայել։ Դժվարը հոգեբանական կողմն էր։ Կարոտն արդեն անտանելի էր դառնում, ասում են զրուցակիցներս։ Այսօր շուրջ 30 ընտանիքում ուրախություն կլինի։ Շրջափակման պատճառով գծի այս ու այն կողմում մնացած ընտանիքի անդամները մոմի լույսի տակ կզրուցեն ավելի քան 50 օր իրենց հետ տեղի ունեցածի 50 օրվա կարոտի ու մտահոգությունների մասին։ Ասելիքը վստահաբար վերջ չի ունենա։ Սրփու Իվանյան, Արցախ լրատվական։